بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سورة الناس سورة الناس ni sura ya 114 ambayo inazo aya sita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Qul a'udhu birabbin nas Sema Muhammad najikinga kwa nguvu za muumba mlezi wa watu wote maliki nnas mmilikifu wa watu wote ilahi nnas mstahiki wa kuabudiwa na watu wote min sharri alwaswasi niepukane na shari za ibilisi alkhannas mwenye kujificha katika nyoyo za watu alladhi ambaye yuwaswisu hushughulisha fi suduri nnas ndani ya nyoyo za watu shebilisi hao minal jinnati wakiwa ni katika mabilisi wa kijini wanas na mabilisi wa kibinadamu hao wote mwenzingu atuepushe nao na Mtume SAW alimuomba Mwenyezi Mungu wake amuepushe na hao na vituko vyao ikiwa ni mafunzo vile vile kutoka kwake kutufundisha sisi wafuasi wake waumini wa Mola wake na wafuasi wa dini yake tuwe tukijikinga na shari za shaitani ibilisi wakorofi وصورة مليه والله سبحانه وتعالى أعلم وهو الغفور الرحيم وهو البر والأحكم صدق الله العظيم